malpli da infanoi en Canadae familioi. Laula Canada statistica officeio, Canado registris en la iaro 2023 la duan foion la plei mal altan nasco nombron povirino, 1,26. Tiel, la lando envicigas inter la landoi cun la plei mal alta nasco quoto inter aliai Suda Coreio, Hispanio, Italio cae Japanio. Laula officeio de mal cresco inter la iaroi 2012 cae 2013 respegulas precipe crescon de la nombro de virinoi en nasco capabla agio, sed oni anca omenciis che la nasco quoto mal crescas sen stupe de pli ol dec quiniarli. Faculoi cun ligis plurain factoroin cun decidoi pri generado de infanoi. Inter ili estas la pli altigiantai viv tenai costoi cae la timo pri ecologiai problemoi pli cae pli da homoi shovas la gepatretson ancau al pli malfrua tempo en sia vivo, cio poste povas mallongigi ilian reproductivan tempo fenestron. Sed existas grava cultura aspecto, pli grandae familioi cun plurai infanoi estas simple ne plu ideala kiel tio estis ancorau antau plurai generazioi, diras professorino pri sociologio ce la Universitato de Alberto. Ni evoluis de socio en kiu infanoi estis generitai por la securado de la survivado de la familio al socio en kiu homoi pro la desiro pri persona sin plenumo farigias gepatroi, cae oni ne besonas multain infanoin por donis senson alla vivo si diras. En Canado, lau la statistica officeio en la iaro 2022, triono de la plen cresculoi en la agio inter kai quin cae quindec nau indicis che ili ne volas havi infanoi. La agenteio constatis che pli unai encetitoi tendence volas havi malplida da infanoi cae oni supposis che tio povus esti causita de differenzoi rilate alla finanza securezzo. El historia vido, ge ezigio cae havi infanoin, estis decidae marcajoi de plen crescetso. Sed tiui caracterizajoi estas pli cae pli anstatauigitai per tiai kiui estas cunligitai cun sen dependetso, economia stabiletso, cae la sequado de individuae interessoi. Havi infanoin postula signifan el speson de tempo, cae investoin por garantii ilian bonfarton. Vide al tio, cae vide alla crescantai costoi por infanoi, multai homoi decidas havi nur unu au du infanoi, au en tutte ne havi infanoin. Laula popol nombrado de la iaro 2021, Unu infanain eh, familioi Estas en Canado la plei ofta tipo de familio cun quartec de la familioi cun infanoi. Familioi cun du infanoi sumigas al 38% de tiai cun tri au plida infanoi al dec ses procentoi. La entutai nombroi amplexas diversain tipoin de familioi economicistoi indicas che la decido havi infanoin estas ofte compromisso inter quanto cae qualito, nome inter la nombro de infanoi quiuin oni havas cae quiom oni investas en iliain estontain perspectivoin cae ilian bonfarton. La teorio diras che che ciu havas nur limigitan quantum da tempo, da mono, cae de cor inclino. En la pacintezo, la homo etis donis tion al plida infanoi, sed dum pacinta iaroi tiu calculo inversigis.